بسم الله الرحمن الرحیم درس 22 التوابع توابع یعنی تا اینجا کار ما مرفوعات رو خوندیم منصوبات رو خوندیم مجرورات رو خوندیم یک سری کلماتی هستند اعراب مستقل ندارن یعنی تابع کلمات دیگر هستند در اعراب اگر مطبوع مرفوع بود این مرفوع میشه اگر مطبوع منصوب بود این منصوب میشه و اگر مطبوع مجرور بود مجرور میشن به اینا میگن توابع وإلى هنا تم لنا معرفة جميع مواضع الرفع والنسب والجزم والجر تا اینجای کار شناخت تمام جایگاه های رفع نصب جزم و جر برای ما تمام شد غیر انه قد یسری اعراب الكلمة على ما بعدها بحيث ترفع عند رفعها با این فرق که اعراب گاهی موقع اعراب کلمه به ما بعدش سرایت میکنه به ای که ترفع عند ها کلمه ما بعد مرفوع میشه هنگامی که این کلمه مطبوع مرفوع باشه و تنصب عند ها و کلمه ما بعد منصوب میشه هنگامی که مطبوع منصوب باشه و کذا و این چونید و یسمى المتأخر تابعا متأخر تابع نامیده میشه ومتقدم متبو والتوابع أربعة أنواع توابع بشار نومي باشن إيضاح إذا رفعت الكلمة أو نصبت أو جرت بسبب وقوعها في موضع من المواضع التي سبق لنا بيانها يقال إن إعرابها أصلي زمانی که کلمه مرفوع بشه یا منصوب بشه یا مجرور بشه به سبب واقع شدن در جایگاهی از جایگاه هایی که قبلا بیان شدند مثلا فاعل شد به عنوان مثال یا مفعول بهی شد یا مضاف الیه شد يقال گفته میشه ان اعرابها اصلیون گفته میشه که اعرابش اصلیه و هناك اعراب يقال له تبعی اعراب دیگه هست که بهش میگن اعراب تبعی ولا سبب له الا وقوع الكلمه بعد ما له اعراب اصلی و هیچ سببی نیست مگر اینکه واقع شده کلمه بعد از کلمه ای که اون کلمه اعراب اصلی دارد فیرفع المتأخر متأخر هم مرفوع میشه او یونسم او یجزم او یا منصوب میشه یا مجزوم میشه یا مجرور میشه طبعا لما قبله به خاطر پیروی کردن ما قبلش ولذلك ما تابعا به این خاطر بهش میگن تابع توضيح توضيح واضح می در جلوتر وقد عرفنا الإعراب الأصلية للكلمات إعراب أصلي كلمات رخب كشناختيم وأما الإعراب التبعي فيكون في أربعة أنواع أما إعراب التبعي در چار نوع باشد یک النعت پس درس 22 قسمت اولش نعت هست نعت کلمه است که اعراب تبعی دارد نوع يسمى نعتا يك نوعي که نعت نامیده میشه مثل عاقل و جاهل مانند کلمه عاقل و جاهل در این دو جمله عدو عاقلون خیر من صدیق جاهل دشمن دانا بهتر از دوست نادان است عدو مبتدای عاقلون نعتشه به خاطر اینکه عدو مرفوعه عاقلون هم مرفوعه خیرون خبر هست من حرف جر صدیق مجرور به حرف جر جاهلا صفت یا همون نعت صدیق هست از اون جایی که صدیقین مجروره جاهلا هم مجروره پس دیگه مشخص بود اعراب تبعی یعنی چی به عدوون که اینجا مبتدای مطبوع گفته میشه عاقلون که صفتشه تابع هست تابع هست از نوع چی؟ از نوع نعت صفت ایضاح اذا لقیت کیسن فی الطریق و سمعت انسان یقول ضاع لی کیسون زمانی که کیسه ای رو در راه دیدی و شنیدی انسانی رو که میگوید کیسه من گم شده است فلا يصح ان تعطیهو تعطیه الکیسه معتقدا انه له جائز صحیح نیست که کیسه رو به او بدهی به این باور که مال اون است ما لم یبین صفاته الخاصه به تا زمانی که صفات مخصوص به اون کیسه رو بیان نکرده است كأن يقول ما نند إن كبيقويد ضاع لي كيس صغير أسود ما نند إن كبيقويد كم شده أسمال من كيسه كوچك سياه مثلا بعنوان مثال فلفظ صغير در این مثال لفظ صغير ونحوه ونحوه يسمى نعتا نعت نامیده میشه او صفتا یا صفت نامیده میشه و یجب فيه الرفع حينئذ تبعا للفظ و واجب است که مرفوع بشه بخاطر تبعیت از لفظ لفظ چی؟ کیس با علی کیسون کیس فاعل، مرفوع صغیرون که صفتش هست باید مرفوع بشه للفظ کیس المرفوع على انه فاعل بخاطر لفظ کیس که مرفوع هست بخاطر که فاعل است فان نصب الاول نصب الثانی تبعا له اگر اولی منصوب بشه دومی هم به خاطر طبیعت منصوب بشه یعنی اگر کیس مثلا ما در جمله بیاریم که منصوبه صغیر هم دیگه باید اون موقع منصوب بشه که ان یقول مانند فقط تو کیسن صغیرا کیس اینجا مفعول بهیه فقط تو تو فاعله صغیرا هم پس اعراب کیسن رو گرفته فلفظ کیسن منصوب على انه مفعول به کیسن مفعول به منصوب به خاطر مفعول به بودن و صغیرا به خاطر اینکه نعت منصوب است پس منصوب است و كذلك في الجر و این چنین در جر نحو اسألو ان کیسن صغیره میپرسم در رابطه با کیسه کوچیکی فلفظ كيس مجرورن لفظ کیس مجرور است در این مثال به عن به وسیله عن و صغير نعت له مجرور و صغیر که نعتش هست صفتش هست مجرور هست و مثل كيس صغير رجل قصير. و و مانند کیسون صغیر هست چه چیزی؟ رجل قصیر علی التاجر حسن الكاتب عدو عاقل صديق جاهل ما اشبه ذلك من الاسماء الدالة على صفات ما قبلها و آنچه که شبیه به این امثله باشه از اسمهایی که دلالت بر صفت ما قبلشون میکنند هایی که صفت ما قبلشون هستن مثل اینها هستن یه نقطه که اینجا توضیح نداده و دانسته بشه اینه که اگر موصوف یا همون مطبوع معرفه باشه باید صفت معرفه باشه اگر نکره باشه نکره باشه اینجا کیسون صغیرون رجلون قصیرون هر دوتا نکرند اما علیون که معرفه است از تاجر معرفه است حسنون که معرفه هست التاجر الکاتب هم معرفه هست به این شکل این شد تابع اول اما العطف دومین تابع عطف است نوع یسمى عطفا مثل الشرفه والادبی من مانند کلمه الشرف و الادب در جمله یبلغ الطالب المجد و الشرف بالعلم والادبی اینجا دقت داشته باشید یبلغ میرسد الطالب فائل هست مرفوع هست با زمه المجده مفعول بهی منصوب با فتحه واو حرف عطفه به مجد و شرف میرسد و شرفه شرف پس معطوف شاهد ما در این مثال هست بالعلم با علم و الادبی واو حرف عطف است ادب معطوف است پس دیگه عطف خیلی ساده هست بعد از حرف عطف میاد و مثل الواوی و به مانند واف هست از ادات عطف هست از حروف عطف هست چی؟ او دو ثم سه او چار ام پنج لاکن شیش لا هفت بل ایضا إذا انكسر القلم والدوات وأردت أن تعبر عن ذلك زمانی که هم قلم بشکم داد و هم دوات و بخواهی که تعبیر کنی فبدل أن تذكر جملتين بجاء إنك دو جملة بقي ابتدا بقي انكسر القلم دوباره بقي انكسرت الدوات بيج كار میکنی يكفي أن تذكر الفعل مرة واحدة كافي اسك فعل رو يبار ذكر كوني وتأتي بعده بالاسمين منفصلين بواو ودو اسم رو بعدش اشبياري كباب يك واو از هم جدا باشند فنقول انكسر القلم والدوات قلم ودوات شكسن فما بعد الواو يسمى معطوفا اونی که بعد از واو اومده معطوف نامیده میشه در این مثال دوات هست و ما قبلها یسمى معطوفا علیه و ما قبل واو معطوف علیه نامیده میشه که در این مثال قلم هست انکسر القلم و الدوات القلم معطوف علیه هست دوات معطوف هست واو حرف عطف هست از اونجایی که قلم مرفوعه دوات هم مرفوعه انكسر القلم و والدوات رأيت القلم و ما عليه خودش در حالت مختلف نصب و جر در مي می جلوتر میاره واجب فی المعطوف ان یتبع ما قده فی نوع اعرابه واجب است در معطوف که در اعراب ما قبلش رو پیروی بکنن فلفظ الدوات في هذا المثال مرفوع تبعا للفظ القلمي المرفوع لانه فائل فاعل لفظ دوات در این مثال مرفوع است بخاطر تبعیت از لفظ قلم که قلم مرفوع است بخاطر خاطر بخاطر به فاعل بودن انکسر القلمو شکست قلم قلم فائله پس دوات بخاطر خاطر تبعیت از قلم که مرفوعه و فائل است و مرفوع مرفوع است و فی کسرت القلم و دواتا شکستم قلم و دوات را منصوب دوات منصوبه طبعا للقلم بخاطر پیروی از قلم المنصوب على انه مفعول به که قلم در این مثال منصوب است بخاطر مفعول بهی بودن و, فی و در مثال عجبت من کسر القلم و دواتی تعجب کردم از شکستن قلم و دوات در این مثال قلم چون مضاف الیه و مجروره دوات هم تابعش هست مجرور دوات مجرور هست تبعا لقلم به خاطر تبعیت از قلم المجرور علی انه مضاف الیه به خاطر مجرور بودن بر مجرور هست به خاطر مضاف الیه بودن پس تابع اینو میگن که در رفع و نصب و جر ازش پیروی میکنه صفت به این شکل بود مانند جاء رجل عاقلون رأيت رجلا عاقلا مررت برجل عاقل که عاقل که صفت هست در حالت رفی مرفوع بود در حالت که موصوفش منصوب بود منصوب بود و در حالت که موصوفش مجرور بود مجرور دقیقا عطف هم به همین شکل بود جا زیدون و خالدون رأیت زیدن و خالدا مررت به و خالدن که اینجا قلم دوات رو آورده است و تقول انکسر القلم خب حالا بقیه حروف عطف میاره ما فقط واو و مثال زدیم برای بقیه میاره کسر قلم فالدوات اذا اردت ان تدل على ان كسر دوات كان عقب كسر القلم ولی واو با بقیه حروف عطف در معنا فرق میکند مثلا فا دلالت بر این میکند که اگر شما بخواید بگویی که اول قلم شکسته و بعد از قلم دوات شکسته حرف عطف رو میاری میگویی انکسر القلم و دواتو زمانی که میخواهی دلالت بر این کند که دوات شکستن دوات بعد از شکستن قلم بوده است انکسر القلم ثم الدوات اما اگر بخوایی بگی که دوات بعد از زمانی بعد از قلم شکست است اینجا با ثم است چون به معنی سپس است شکست قلم سپس دوات انکسر یعنی القلم ثم دوات ولی از معنایی این داره توضیح میده اما از اعرابی دیگه همون ثم میگیم حرف ات دوات معطوف به قلم قلم معطوف علیه که است و دوات معطوف است انکسر یعنی القلم او دوات اینجا دیگه زمانی که شما شک داشته باشی قلم شکسته است یا دوات با او به کارش میبری این کسر القلم او دواتو اذا كان المكسور احدهما فقط وانت شاك في تعيينه زمانی که یکی از این دو تا شکسته باشه و شما شک داشته باشی کدوم یکی شکسته میگی ان کسر القلم او الدوات اما زمانی که بگویی فقط قلم شکسته است دوات نشکسته است با لا حرف عطف لا به کارش میبری ان کسر القلم لا الدوات اما زمانی که میخوای بپرسی که کدوم یکی شکست شده است حرف عطف امر رو به کار میبری آل قلم کسرت ام دواتا آیا قلم رو شکسته ای یا دوات را ولم ينكسر القلم بل الدوات او لكن الدوات اذا كان المكسور الدوات وظن احد انه القلم حرف بال یا لاکن زمانیه که شما دوات شکسته باشه قلم اصلا نشکسته باشه ولی شخص دیگه گمان کند که قلم شکسته است شما بل, بل یا لاکن بکار میگی لمیان کسر القلم قلم نشکسته بله دواتو اینجا گمانشو از بین میبرید فمتا وقع حرف من احرف العطف المذكوره بین اسمین اعرب الثاني اعراب الاول هرگاه واقع شد حرفی از حروف های عطفی که ذکر شدن بین دو اسم کلمه دومی اعراب اسم اولی رو داده می شود پس این بود از نعتو ات اما دو تا تابع دیگر یعنی تأکید و بدل باقی ماندن که الان انشاءالله توضیح خواهیم داد